26. Az 5 Mózes 26-ban vagyunk. We're getting close to the end. És közeledünk a végéhez. Each week, one step closer. Minden héten egy lépéssel közelebb. It won't be long, we'll be done with the, the books of Moses and we'll get into Joshua, I assume. És hogyha befejeztük az öt Mózest, akkor Józsué könyvét fogjuk folytatni. You know, the last few chapters have been talking about more laws for the people. A múlt fejezetekben még több emberekre vonatkozó törvényről beszéltünk. Laws that dealt with divorce. A vállással kapcsolatos törvényekről. What happens when a husband dies. Mi történik, hogyha egy férj meghal. Last week there's a focus on honoring family and brother. Múlt, hét, múlt héten a középpont az, az a család és a barát és a testvérek tiszteletén volt. Honoring God and the truth. Isten és az igazság tiszteletén. And Tamás also was talking about temptation. He brought up temptation last week. És a másik kísértésről is beszélt. To recognize it. Hogy fel, ismerjük fel. To flee from it. Meneküljünk el tőle. And to win that battle against temptation. És nyerjük meg azt a harcot a, a kísértéssel szemben. Tonight, I get to share about tithing again. Ma este megint a fizetésről fogunk megosztani. And I think that Tomash has been scheduling this, so that every time it comes up, I get to teach it. <laughs> És szerintünk van benne valami, hogy a Tamás így beosztja, hogy mindahányszor ez feljön Zsarodnak kelljen tanítania. <laughs> Either that or God's trying to get my attention and I'm not doing my job or something. <laughs> Vagy Isten akarja felhívni a Zsarod figyelmét, hogy valamit nem jól uh, So there won't be too much that's new here tonight. We've covered this many times. Úgyhogy nem lesz túl sok új dolog ma este, mert ezt már átnéztük korábban. But that's okay because it's always good to have a reminder. You know, the theme of, our, of this book, being, being reminded, remembering. De ez teljesen rendben van, mert jó az mindig, hogyha emlékeztete vagyunk, és hogy, ahogy tudjuk már, a könyvnek is ez a, a célja, az emlékeztetés. And so the, the most of this chapter deals with giving to the Lord. És ennek a fejezetnek a nagy része azzal foglalkozik, hogy adjunk az Úrnak. To do so, <clears throat> excuse me, to do so with a right heart. Hogy ezt a megfelelő szívvel tegyük. It'll talk about the motivation or the purpose of it és beszél a motivációról, vagy a, ennek a céljáról. We'll see one of the results of it. És látni fogjuk a, az eredmények egyikét is. We're also going to see in this chapter um, the commitments that we have made as Christians to God. És látni fogjuk ebben a fejezetben azt az odaszállást, amit keresztényként Istennek teszünk. And hopefully along the way we're going to pick up a few little golden nuggets és remélhetőleg néhány kis aranyrögöt is felszedhetünk így útközben. Little Van, amit, amit így hazavihetünk és növekedhetünk általa. so the first two verses about first fruit giving. Úgyhogy olvassuk el az első két fejezetet az új termés bemutatására. And it shall be when you come into the land which the Lord your God has given you as an inheritance, and you possess it and dwell in it, that you shall take some of the first of the fruit of all the produce, excuse me, of the ground which you shall bring from the land that the Lord your God has given you, and put it in a basket and go to the place where the Lord your God chooses to make his name abide. Amikor bemegy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked örökségül, birtokba veszed azt, és letelepszel rajta, akkor vedd a föld termésének a legjavát, amelyet behordasz földedről, amelyet Istened, az Úr ad neked. Tedd egy kosárba, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Giving God the first fruit would honor him because they were giving him what they had, the best of what they had. Az új termés bemutatása Isten számára egy tisztelet kimutatása volt, mert a legjavát adták annak, amiük volt. They would take it right off the top. They wouldn't, you know, enjoy it themselves first, get their hands in it, but the very first part of the best part, right to the Lord automatically. a tetejéről a legjobb részéből vették le ezt, és nem először maguknak, hogy ők élvezzék, hanem odaadták az Úrnak a legjavát. And they bring it to the place of worship that God had chosen. És elhozták arra a helyre, amelyet Isten kiválasztott ki, hogy ott uh, imádják őt. And we're going to see what they were told to do with this, verses 3 through 11. I'll let you read that. It's long. <laughs> és a 3-tól 11-es versig azt fogjuk látni, hogy mit tegyenek ezzel, és ezt csak én fogom olvasni, mert túl hosszú. Menj el a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mond neki. Vallást teszek ma az Úr Isten előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap vegye el kezéből a kosarat, és tegye le Istenednek az Úrnak oltára elé, te pedig ezt mond Istenednek az Úrnak színe előtt. Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott eh, kevesded magával, de nagy, erős és hatalmas népé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velük, nyomorgatták, és kemény rabszolgamunkát végeztettek velük. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért, az Úr pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. És kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet keltő jelek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Azért hoztam most ide a föld termésének a legjavát, amelyet te adtál nekem, Uram. Itt tedd azt oda Istenednek, az Úrnak színe elé, és borulj le Istenednek, az Úrnak színe előtt. Azután örvendez mindannak a jónak, amit Istened, az Úrad neked és házad népének, örvendezz a lévitával és a nálad lakó jövevénnyel együtt. Good job. So we see that as they brought these first fruits before the priest, they would give this confession és látjuk azt, hogy amikor elhozták a papnak ezt az új termést, akkor ezzel így vallást tettek. this És ezzel emlékeztek Izrael történelmére. Remembering how Jacob and his family, you know, his sons, how they lived in Canaan, but had to come to Egypt. Arra, hogy Jákobnak és az ő fiainak, uh, ahogy Kánánban éltek, el kellett menniük Egyiptomba. And as we went through, they go through it, it goes from, even from that point then, to God delivering them from slavery and saving them and going on the exodus to the promised land, back to Canaan. És arra a pontra, amikor onnét Isten kioszta őket és megszabadította, és elkezdődött a kivonulás. in verse 5 he says it says that um, about the middle says he went down to Egypt and dwelt there, few in number, and there he became a nation, great, mighty and populous. Az ötödik vers azt mondja, hogy lement Egyiptomba, és uh, nagy, erős és hatalmas népé lett ott. And I think in the Hungarian it might say that they were strangers there. Is that correct? Yes. Okay, so they were strangers there. You know, it was, so in other words, that wasn't their home. <laughs> és a, a magyar azt a szót használja, hogy idegenek, jövevények voltak ott, és ez azt jelenti, hogy ez nem volt az ő otthonuk. And in the Hebrew it speaks of going to this, they were going to Egypt on a visit. És a Héber erről úgy beszél, hogy elmentek Egyiptomba egy ilyen látogatásra. Yes. Kind of like in the summertime, a lot of Hungarians go to Croatia to visit Croatia. Not to live there, not to dwell there in a sense, but to visit. Ez körülbelül olyan, mint hogy nyáron sok magyar elmegy Horvátországba, hogy ott így meglátogassák, aztán ilyet ott tartózkodjanak. And so in God's eyes, they were going to Egypt for a simple visit, not és Isten szemében csak egy egyszerű kis látogatót tettek Egyiptomba. Does anybody know how long they were in Egypt? Tudja valaki, hogy milyen hosszú ideig voltak Egyiptomban? Besides Audrey, she saw my notes already. <laughs> Rajtam kívül, mert én már láttam a jegyzeteket. Did you see him too? Oh, okay, Lata can't answer this question either. How long? 400. Mm-hmm. 400 years. 400 év. That's a visit? <laughs> That's a long visit. Az egy hosszú látogatás. But 400 years was nothing in God's eyes. Isten szemében az a 400 év semmi sem volt. In 2 Peter 3:8, Peter writes that, you know, a thousand years is like one day, one day is like a thousand years. A 2 Péter 3.8-ban látjuk azt, hogy, hogy ezer nap olyan, mint egy nap, egy nap olyan, mint ezer nap. That's the eternal perspective. Ez a, az örökkévaló látásmód. Too often our focus, though, is not on, is not eternal. It's not like God's. <laughs> Néha a mi fókuszunk az nem, nem ilyen örökkévaló, mint Istennek. Instead, it's on the right here and right now. Hanem a mostanra és a mostani helyzetre we focus, we focus on our current time of misery or hardship that we're going through. A jelenlegi nehézségeinkre koncentrálunk, amiken épp átmegyünk. And then that begins to define our whole life. És az, ami így, így tönkre teszi, az meghatározza az egész életünket. You know, maybe it's something along the lines like, oh, this is the worst thing to happen to me. My life is ruined. És <laughs> lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez a legrosszabb dolog, ami életemben történt velem, ez tönkreteszi az egész életem. As teenagers go through this a lot. <laughs> a elég sokszor csinálják <laughs> Mom, I'm scarred for life. This is the worst thing. Tehát, mint amikor egy ilyen sepej lesz rajtad, és egész életeden át veled lesz. Oh, this is so horrible. Mom, my life is ruined. I'll never be the same. Ez annyira borzasztó, anyu, az életem tönkrement, és sose leszek ugyanaz. Next month something else happens. Oh, this is the worst thing. <laughs> és aztán következő hónapban megint történik valami, és ez a legrosszabb dolog. You know, God, he saw Israel's time in Egypt as a, a simple visit. Isten Izraelnek ezt az idejét csak egy egyszerű kis látogatóként látta. To us that was a long time, and, you know, 400 years. De azért ez a 400 év hosszú idő. You know, I'll never see 400 years. <laughs> Sosem éltem még 400 évet. And sometimes it's hard to see what God's doing. És néha nehéz azt látni, hogy Isten mit csinál. It's hard to understand why God is doing what he's doing in my life. Nehéz megérteni, hogy Isten mit csinál, miért csinálja azt, amit éppen csinál az életemben. Have you guys ever asked the question to the Lord, you know, what are you trying to do, <laughs> God? <laughs> Feltettétek már azt a kérdést Istennek, hogy Uram, mit, mit szeretnél most csinálni, mit próbálsz csinálni. You ever ask him something like that? <laughs> Kérdeztetek valaha ilyesmit? I have many times. Én igen, elég sokszor. God, I just don't get it. <laughs> I know you gotta be doing something, but I don't see it. Uram, tudom, hogy valamit fogsz csinálni, csak még nem látom. Okay, or I think I learned that lesson already. Like, don't can we move on? It's been long enough. És így azt hiszem, hogy már megtanultam azt a leckét, és most már tovább mehetnénk, mert elég hosszúnak tűnik. And sometimes we're blessed to see one or two things that God is doing. És néha nagyon áldottak vagyunk, amikor látunk egy-két dolgot, amit Isten végez. And those are nice. We look, at, look back and, oh, okay, I get it, Lord. Thanks. És amikor így visszanézünk, így látjuk azt, hogy igen, Istenem, ezt tudom, ezt köszi. But those two or three things, those few things are nothing compared to the many, many things God is doing. De ez a két-három dolog, az a néhány dolog, az semmi ahhoz képest, a rengeteg dologhoz képest, amit Isten csinál. There are so many things that we don't see happening, and we may never see them. Annyi minden van, amit nem látunk, ahogy megtörténnek, és lehet, hogy soha nem is fogjuk. Until we're in heaven. Amíg a mennyben nem leszünk. And we see, oh Lord, that's what you were doing all those years. <laughs> és akkor majd mondhatjuk, hogy hát Istenem, ez volt az, amit annyi éven That was why. Az volt, amiért. You know, you look at this confession they're making here of all God did, and you could say, why in the world that God sent his people to go be slaves for 400 years in Egypt. És hogy itt megnézzük ezt, így elgondolkodhatunk azon, hogy miért, miért küldte Isten uh, Egyiptomba az ön emberei népét. Why was he doing that? Miért csinálta ezt? Was he trying to punish them? Megpróbált őket büntetni? Was it a joke? Ez egy vicc volt? You know, like a kid who takes a magnifying glass to an ant, he's just kind of seeing what he can do to his people. Ahogy a gyerekek így a hangyákat így nagyítóval próbálják így égetni. You know, God had a purpose. Istennek volt célja ezzel. I don't know all the purpose. I'm not going to pretend like I know everything God had for, for that. De, és nem mondom azt, hogy mindent tudok, amit Isten uh, ki akart hozni ebből. But we'll share a few things that we can, we can know. De megosztunk néhány dolgot, amit tudhatunk. You know, Jacob and his family they lived in a place where it would have been easy for them to be influenced by a wicked nation, by a pagan nation. Jákob és az ő család olyan helyen élt, ahol könnyű, könnyen befolyásolhatták őket a, a bűnös pogányok körülöttük. We read here that they were few in number. There wasn't very many of them. És olvastuk azt, hogy elég uh, kevesen voltak, nem volt belőlük sok. And so to kind of help prevent the people from conforming to wicked practices, God was bringing them out of that. És hogy Isten megakadályozza azt, hogy ezeket a ezeket a, a pogány dolgokat átvegyék, elhozta őket onnét. To allow his people to grow, he took them out of Canaan and it took them into Egypt ahhoz, hogy az ő népe növekedhessen, kihozta őket és elvitt őket Egyiptomba. He took them into a society that was very, very racist. Elvitt őket egy olyan uh, helyre, akik nagyon olyan társadalomba, akik nagyon rasszisták voltak. A place where the Egyptians they wouldn't intermarry with the Hebrews. És egy olyan helyre, ahol az egyiptomiak sosem házasodtak volna össze héberek. As far as they're concerned, the Hebrews were an inferior race. A héberek ilyen kis alacsonyabb rendűek voltak. They can be slaves, but that's about as high as it goes. <laughs> Ők lehettek a rabszolgák. You know, whereas the Hebrews, we see in history how, though they weren't supposed to, they would intermarry with pagans. The Hebrews did marry other people. És hogy láttuk már, a hébereknél megesett néha az, hogy így összeházasodtak olyan népekkel, akik elmkeltek. But the Egyptians wouldn't, Egyptians wouldn't do that. De az egyiptomiak nem tették volna ezt. In Egypt, God took a people that were few in number. Egyiptomba Isten elvitt egy kevés embert. And he grew them and made them great. És növelte őket, és hatalmassá tette őket. It says that they became a nation, great, mighty, and populous. És verse 5, the end of verse 5. Azt mondja, hogy uh, nagy, erős és hatalmas népé lettek ott. And as such a great nation like this, they could now go into Canaan, conquer the land, and conquer the, the people, wipe out the wickedness. És egy ilyen hatalmas nemzetként visszamehettek és legyőzhették a, az ott élő népeket. You know, this is one or two things here besides all, it says, you know, the signs and wonders they saw. És ez csak egy-két dolog az, azokon kívül, a, a jeleken kívül, amiket ők ott láttak. You know, they watched the, the plagues, the water turning to blood and all these things. És így uh, látták azt, hogy a, a víz vérré vált. They got to see God bring water from the rock. Látták azt, hogy Isten vizet adott nekik a sziklából. Bread from heaven. Man, um, mannát a mennyből. And they saw God's faithfulness time again. És látták Isten hűségét időről időre. You know, this is something that can help us understand, you know, why God allowed Joseph to be sold by his brothers into slavery. <laughs> És ez is egy olyan dolog, ami segített nekünk megérteni, hogy Isten miért engedte meg azt, hogy Józsefet eladják rabszolgának. You see a little more of God's purpose as he brought a famine into the land, which forced Jacob and his family to come to Egypt. He brought a famine into the land. You know what famine is? There was no food. Uh-huh. Tehát uh, hozott egy éhínséget arra a földre. And so Jacob had to bring his family to Egypt to get the food and to live. Jacob. Jacob. Uh-huh. Tehát és uh, Jákobnak kellett sorry, Jacob. Jacob and his family. Jákob és a családja. So because of this they had to come to Egypt so they uh-huh. could have food to eat and be taken care of. Egyiptomba jöttek, hogy legyen nekik uh, élelem. Just a few things in what God's doing in taking them to Egypt. Ez csak egy néhány dolog, ami, ami miatt Isten elvitt őket Egyiptomba. And as the people brought their first fruits to God, they were to remember this history as they gave. És hogy az emberek elhozták az új termésüket Istennek, ez csak egy ilyen... They were to remember uh, the history. És ez azért volt, hogy emlékezzenek a történetükre. As they gave to the Lord, as they tithed. Ahogy ezt, odadt, ahogy ezt az új termést odaadták Istennek. Basically, it was a testimony of what God had done for them. Ez egy bizonság volt, hogy Isten mit tett értük. What is your history? What is the history of your relationship with God? Mi a te kap Istennel való kapcsolatodnak a története? I love testimonies. Szeretem a bizonságokat. You know, almost everybody in our youth group has shared their testimony now at some point in time. Az ifiből már majdnem mindenki megosztotta a bizonságát. And I'd love to hear all shared again and again. <laughs> és mindegyiket szerettem újra és újra hallani. It's great. I, I love hearing people share with, of the work that God has done in their lives ez nagyszer, és szeretem látni, ahogy Isten uh, miket tett az embereknek az életében. You know, a testimony is good for everybody. Egy bizonság mindenki számára jó. It's good for other believers. Ez jó a többi uh, hívőnek. Your testimony will encourage us in what God has done in, in and through your life. A bizonságot bátorít másokat, hogy uh, mit tett Isten a te életeddel és azon keresztül. It'll cause us to rejoice and just thank God for his goodness. Emiatt örömünk lehet, és csak megköszönhetjük Istennek az ő jóságát. Testimonies are good for non-believers. És a bizonságok jók a nem hívőknek is. Because your testimony will help them to see that God is real to you. Segít nekik látni, hogy Isten valódi a számodra. And that what God is doing today is real. És amit Isten csinál ma, az is valódi. That he's at work right now, even when you have hard circumstances. Még most is munkálkodik, uh, még akkor is, hogyha nehezebb körülményekben vagy. Testimonies are also good for yourself. <laughs> A bizonságok saját magadnak is jó. Your testimony remind you of God's faithfulness in your past. A bizonságod emlékeztetni fog téged Isten hűségére a múltadban. It should lead you to thanksgiving. <laughs> Give him thanks. Tehát ez uh, háladáshoz kéne, hogy vezessen. And be an encouragement to keep walking with God as the future storms come. To keep pressing on egy bátorítás arra vonatkozólag, hogy a, a nehezebb időkben és az elkövetkezendő viharokban is Istennel legyünk. You know, they were, that's what they were doing. They were just thanking God for His faithfulness, His goodness. Ez volt az, amit csináltak, hogy megköszönték Istennek a hűségét és a jóságát. And I believe as we look at these verses here, this section, that we see some of the purpose and the motive in tithing, in giving to God. Ha megnézzük ezeket a verseket, akkor láthatjuk néhány célját és motivációját a tized fizetésnek, amit Istennek adtak. In verse 10 it says, Now behold, I have brought the first fruits of the land, which you, O Lord, have given me. Then you shall set it before the Lord your God and worship before the Lord your God. A tízes vers azt mondja, hogy azért hoztam most ide a föld termésének a legjavát, amelyet te adtál nekem, Uram. Így tedd azt oda Istenednek, az Úrnak színe elé, és borulj le Istenednek, az Úrnak színe Hozták az új uh, termést, hogy csak megköszönjék Istennek. And those of you who were at the Thanksgiving dinner that we had, we talked about this. És azok, akik itt voltak a hálaadás napi vacsorán, azok tudják azt, hogy vagy erről már beszéltünk. How the, pe the, the people who first settled in the Americas, and they came together with their first fruits of the land, and just celebrated and gave thanks to God. Azok az emberek, akik Amerikában telepettek le, csak hozták a, a termésüket, és hálát adtak Istennek. That's why we call it the day Thanksgiving. <laughs> E, ez az oka annak, hogy ezt a napot hálaadásnak hívjuk. But it says that this led to, uh, you shall set it before the Lord your God, in verse 10, and you shall worship before the Lord your God. And so you shall rejoice in every good thing which the Lord your God has given to you in your house, you and the Levite and the stranger who is among you. So verse 11. The end of verse 10 and verse 11. Tehát a tízes vers vége azt mondja, hogy borulj le Istenednek az Úrnak szín előtt, azután örvendez, mindannak a jónak, amit Istened, az Úrad neked és házad népének, örvendezz a Lévitával és a nálad lakó jövevénnyel együtt. So we see here, when it comes to giving, we see worship and rejoicing. És látjuk azt, hogy ebből az következik, hogy um, örömünk lesz. This is what should happen as we give back to the Lord. It should cause us to worship Him and rejoice in Him. Ez az, amikor visszaadunk az Úrnak, akkor csak örvendezünk benne és imádjuk őt. Giving to God should never be a burden. Azt, hogy Istennek adunk, az sosem lenne szabad, hogy teher legyen. All right, Lord, I guess I gotta give to you again. Ah. Istenem, már megint van egy ajándékom neked. If I have to. Mert hát ad... You know, that's, not what, that's not what God's asking for. Ez nem az, amit Isten kér. But a joyful heart as we give to Him. Hanem egy örömteljes szív, amit adunk neki. I hope it's a joy for you guys as you remember God's goodness and what He's given you and what He's provided for you it's a, I hope it was a joy to remember how God has provided. Remélem, hogy nektek is az egy öröm, hogy emlékeztetünk arra, hogy Isten hogyan gondoskodott. Verses 12 through 14. Why don't you go ahead and just read that, please? 12-től 14-es versig. Amikor a harmadik esztendőben, a tized adás évében hiánytalanul megadod egész termésednek a tizedét, és odaadod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, hogy egyenek és lakjanak jól lakóhelyeiden, akkor ezt mond Istenednek az Úrnak színe előtt. Kivittem házamból a szent tizedet, oda is adtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának, az özvegynek, egészen a tőled kapott parancs szerint. Nem szektem meg, és nem felejtettem el egyetlen parancsodat sem. Nem ettem belőle gyászomban, nem voltam tisztátalan, amikor kivittem, és nem adtam belőle halottnak. Hallgattam Istenemnek az Úrnak szabára és mindent úgy tettem, ahogyan megparancsoltad. So we see there's something else they're supposed to say as they gave in their tithing. There's another thing they need to say. És volt még egy dolog, amit mondaniuk kellett ezzel kapcsolatban. And it's kind of like a little prayer that showed that their giving was done with the right heart. És ez olyasmi, mint egy, mint egy ilyen kis sima, ami megmutatta azt, hogy a helyes szívvel teszik ezt. We also see though these verses another purpose for tithing. És látjuk ezekből a versekből, hogy van még egy célja a tized fizetésnek. Part of tithing uh, is to support the minister or the ministers in the church. Az egyik az az, hogy a tized fizetésből lehet támogatni a szolgálókat a gyülekezetben. The New Testament makes it pretty clear that as a church we are to help support our pastor. És az új testamentum az tisztává teszi azt, hogy hogy a tized fizetésből támogatni kéne a pásztort. But that's not, that's not the only reason for tithing. De nem ez az egyetlen oka a tized fizetésnek. We also see that it's to help those in need hanem látjuk azt is, hogy ezáltal segítjük azokat, akik szükségben vannak. As we see here is for the Levite who was the minister in the church. És azt mondja, hogy a lévitáknak is volt ez, akik a gyülekezetben szolgáltak. As well as for the stranger, the Ugyan, fatherless and the widow. Ugyanúgy, ahogy a jövevényeknek, az árváknak és az özvegyeknek. So the tithing is, is giving thanks to God. Úgyhogy a tízet fizetés az hálaadás Istennek. Worship Him for His great faithfulness in providing for us dicséret és imádat neki a hűségéért és a gondoskodásáért. És egy módja annak, hogy gyülekezetként segítsük azokat, akik szükségben vannak. in verse 15 says, Look down from your holy habitation, from heaven, and bless your people Israel and the land which you have given us, just as you swore to our fathers, a land flowing with milk and honey. A 15-ös vers azt mondja, hogy tekints le szent lakóhelyedről a mennyből, és áld meg népedet, Izraelt, és azt a földet, amelyet nekünk adtál, ahogyan esküvel ígérted meg atyáinknak, ezt a teljel és mézzel folyó földet. Did you notice in here they didn't say, And oh Lord, bless me as I give to you. Vegyétek észre, hogy nem azt mondja, hogy Uram, áld meg, mert adtam neked. But he says, bless your people, Israel. Ez azt mondja, hogy áld meg népedet, Izraelt. You know, wasn't, there wasn't a selfish motive there. Ez nem egy önző motiváció volt. You know, the focus is never on ourselves. A fókusz sosem saját magunkon van. God will bless our obedience and giving, and we can, we can expect that. Isten meg fogja áldani az engedelmességünket, és erre számíthatunk is. But that should never be our motivation. I'm going to give so that God has to give back to me. De sosem me. lehet az a motivációnk, hogy amennyit adok, azt majd Isten vissza fogja adni. You may we see our brothers and sisters get blessed. hanem hogy, hogy láthassuk a testvéreinket megáldva, áldottam. And that can be hard sometimes. És ez néha nehéz lehet. Especially if you're the one that did a lot of the work. <laughs> Especially if, if like I'm the one who did a lot of the work, it can be hard to watch somebody ah. else get blessed and praised for it. Különösen akkor, hogyha sok mindent végzel, és akkor néha nehéz lehet, hogy látod, hogy más, más, más áldott. We talked a while back about the the prodigal son and how when the son came back, the father had this huge party for him. Beszéltünk már a tékozló fiú történetéről, hogy amikor visszament a fiú, akkor az apa azt a nagy bulit rendezte neki. The older son had nothing to do with that party. He wouldn't even go in. És az idősebb fiú azt akarta, hogy semmi közöse legyen ahhoz a partihoz, és be sem akart menni. Why are you blessing him? Why are you giving him all this? Look at all the work I've done for you these years. Miért áldod meg őt? Miért van neki mindez? Nézd meg azt a sok évet, amit én neked dolgoztam. But may our heart be, Lord, bless your people. Not just me, but bless your people. De bárcsak olyan lenne a szívünk, hogy Istenem áld meg az embereket, és ne csak minket. Verses 16 19. 16 19-es verség. Azt parancsolja a mai napon Istened az Úr, hogy teljesítsd ezeket a rendelkezéseket és döntéseket. Tartsd meg és teljesítsd azokat teljes szívvel és lélekkel, te ma azt kívánod az Úrtól, hogy ő a te Istened legyen, mert te az ő útjain jársz, megtartod rendelkezéseit, parancsolatait és döntéseit, és hallgatsz a szavára. Az Úr pedig azt kívánja ma tőled, hogy légy az ő tulajdon népe, ahogyan megmondotta neked, megtartva minden parancsolatát. Akkor az általa teremtett összes nép fölé emel, hogy dicsértes, hírneves és tisztelt légy. Istenednek az Úrnak szent népe leszel, ahogyan megígérte. Sometimes We need to be taught God's word. Néha szükségünk van arra, hogy tanítsák nekünk Isten igéjét. Sometimes we need to be reminded of God's word. Néha arra van szükségünk, hogy emlékeztessenek Isten igéjére. But probably most of the time we need to be exhorted to do God's word. De legtöbbször szükségünk van arra, hogy bátorítva legyünk Isten. Meg, hogy megtartsuk Isten igéjét. We know what to do, but we need to be encouraged to go through with it, to do it. Tudjuk, hogy mit kell tennünk, de szükségünk van bátorításra, hogy ezt úgy is tegyük. You know, Moses is doing this with the people right now. Mózes is ezt csinálja most az emberekkel. How about you? Are you simply a hearer of the word, or are you also a doer? Veletek mi van? Ti csak hallgatjátok az igét, vagy cselekvő is vagytok? James talks about this, you know, don't just be a hearer, but be a doer of it. Jakab beszél erről, hogy ne csak hallgatója, hanem cselekvője legyél az igének. As I was studying for tonight this week, there's a challenge I got from a commenter that I was reading. Ahogy készültem ezen a héten, volt egy kihívás, amit egy, egy kommentátortól olvastam. He said, what we do shows what we really believe. És ez azt mondja, hogy amit teszünk, az mutatja azt, amiben hiszünk. Examine yourself and ask if people are able to discern that you are a member of God's family. Vizsgáljátok meg, és uh, Examine yourself. Vizsgáljátok meg magatokat, és tegyétek fel a kérdést, hogy az emberek láthatják-e azt, hogy te Isten családjának egy tagja vagy. Amit teszünk, az meg fogja mutatni azt, hogy miben hiszünk igazán. És remélem, hogy az én életem mutatja azt, hogy Jézus az én Uram. In verse 17 it says, Today You have proclaimed the Lord to be your God, and that you will walk in his ways and keep his statutes, his commandments, and his judgments, and that you will obey his voice. 17-es vers. Te azt kívánod az Úrtól, hogy ő a te Istened legyen, mert az ő útjain jársz, megtartod rendelkezéseit, parancsolatait és döntéseit, és hallgatsz a szavára. This speaks of a commitment to God. Ez egy odaszállásnak, odaszállásról beszél. You know, this made me think about my own life and the question, what kind of commitment have I made to God? És elkezdtem gondolkodni a saját életemre, hogy én milyen, én hogyan szánom oda magam Istennek. Am I keeping that commitment? Be, és betartom -e ezt. Jesus said that if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Jézus azt mondta, hogyha valaki követni akar engem, akkor uh, jöjjön velem, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét minden nap, minden nap és kövessem. Have I done this? <laughs> Én ezt csinálom. Can I say today that Jesus is my Lord? Mondhatom azt hogy Jézus az én Uram. As I said, that the Lord, He's your God. Ahogy itt azt mondja, hogy az Úr a Te Istened. Can I say that I'm walking in His ways and following His word? Mondhatom azt, hogy az ő útjain járok és követem őt. That I'm seeking Keresem Jézus hangját és követem. my prayer is that my life would just glorify God and that people would see that light shine me. Az imám az, hogy az én életem Isten dicsőítse, és az emberek lássák ezt. that's my prayer for you guys. És ez az imám értetek is. That, that when people look at you, they'd see Christ. They'd see Him just shine in your life. Hogy ahogy az emberek rátok néznek, lássák Jézust, és lássák, hogy csak úgy világít a ti életetekben. And if that's something that hasn't been happening for a while, maybe tonight's a good night to do a little recommitment. És hogyha ez már egy ideje nem így működik, akkor a mai nap jó arra, hogy újra oda szálljátok magatokat. Set things right with the Lord. Set things right with God. Hogy rendezzétek a dolgokat Istennel. And I would encourage for all of us just to notice what God again says about his people. in The last two verses. Notice what God says about his people. Uh-huh. Uh -huh. És vegyétek észre azt, hogy mit mond Isten az embereiről. Again, he reminds them that you are his special people. Emlékezteti őket, hogy, hogy az ő különleges népe. Maybe you remember that at one time he also called them a treasure. <laughs> Lehet, hogy emlékeztek, hogy uh, valamikor kincsnek hívja őket. Do you know how God sees you? Tudjátok azt, hogy Isten hogyan lát titeket? Do you know that you are special to him? Tudod azt, hogy te különleges vagy számára? That he loves you dearly. És nagyon szeret téged. That he loved you so much, he gave up his own son, his only son, for you. Annyira szerette, hogy odaadta érted az egyetlen fiát. So you might have the opportunity to spend eternity with him. Azért, hogy neked meglegyen az a lehetőséget, hogy az örökké valóságot vele tölthesd. You know, the whole point of our celebration coming up this weekend, there is something special happening. <laughs> Ezen a hétvégén valami különleges fog történni, és ennek az egésznek az a lényege. But it's that precious and indescribable gift of Jesus Christ the precious and indescribable gift of Jesus Christ. Hogy ezt a drága és leírhatatlan uh, aján, tehát ez, az, ez drága és leírhatatlan ajándék a lényege. A gift given to all mankind, and that includes each of you. Egy ajándék, ami az embereknek adatott, és ez titeket mindannyiótokat magában foglal. You know, Moses wanted to remind the people of, of God's great love for them. Mózes emlékeztetni akarta az embereket Isten hatalmas szeretetére. Many times we see this as we've been studying through this book. Ahogy tanulmányozzuk ezt a könyvet, nagyon sokszor láthatjuk ezt. You know, nearly everything that the people were being taught to do was to be a reminder of Christ who was coming. Majdnem minden, ami, amire azt mondták az embereknek, hogy, hogy ezt csinálják, az arra mutatott rá, hogy Krisztus jön. A reminder of God's greatness and His blessings to them emlékeztesse őket Isten nagyszerűségére és az áldásaira. Each festival that they celebrated would be a reminder. Minden egyes ünnep, amit ünnepeltek, egy ilyen emlékeztető. As we see here, even tithing is to be a reminder. Ahogy itt látjuk, még a tized fizetés is egy ilyen emlékeztető. You know, may this Christmas not just be like one of the past. Okay, another one, another one down. Uh, és uh, bárcsak ne csak így uh, kipipáljuk ezt a karácsonyt. May, May it be more than getting a tree in the house and piling presents underneath it. Legyen több, mint hogy egy fát, áll, fát állítasz a házadban, és egy csomó ajándékot raksz alá. Maybe even more than getting together with family. Legyen még annál is több, hogy a családod összegyűlik. But may it be about Jesus Christ. Legyen uh, Jézus Krisztusról. this is a holiday. This is a holiday that the world would like to kind of change the focus on. Ez egy olyan uh, ünnep, ami, aminek a világ szeret egy picit így megcsavarni a lényegét. And so wherever you guys are going to be at on the 24th to the 26th, that's when this holiday takes place. Úgyhogy <laughs> bárhol is 24-től 26 ekkor van ez az ünnep. Do a little advertisement. <laughs> Egy kis But wherever you are, let your light shine. Tehát bárhol is vagy, engedd, hogy az életed világítson. Give thanks to him with your family. Adj hálát neki a családoddal. If your family is not saved, then share Christ with them. <laughs> És hogyha a családod még nem hívő, akkor oszd meg Krisztust velük. And maybe you can give thanks together as a family. És lehet, hogy együtt hálát adhatsz a családoddal. You know, what, a, what greater gift could you give this, this Christmas than <laughs> Jesus Christ? Milyen nagyobb ajándékot tudnál adni Jézus Krisztusnál? You know, like I said, there's a lot of places, a lot of other countries right now in the world that they're trying to erase the name of Christ and remove it from our lips. <laughs> vannak olyan országok, ahol így próbálják így, így Jézus csak így, így, hát így, hát igen, így elhesegetni, hát így, így eltávolítani. You know, you can't, in some places, they used to put nativity scenes up in areas, and you can't do that anymore. Voltak olyan helyek, ahol um, hát ilyen bibliai jeleneteket játszottak, és már nem lehet többé. Tehát ilyen betlehemezés. Some places in Europe, Churches can't even put a cross out without paying an advertisement fee and tax. Néhány helyen Európában nem is tehetnek ki az emberek keresztet anélkül, hogy kifizetnék a hirdetésért járó díjat. A church, you know, they want to put a cross up. <laughs> you got to pay the fee. Egy templom mondjuk fel akar rakni egy keresztet, és hát ki kell fizetni. You're trying to advertise. Hát megpróbáltál hirdetni. I was looking up some things about Christmas. It's been a long time since I studied it and where it began megkerestem néhány dolgot így a karácsonyjal kapcsolatban, hogy hol kezdődött. And looking in a, in a secular encyclopedia, I found a couple of interesting things. És uh, megnéztem ezt egy enciklopédiában, és találtam néhány dolgot. Some smart people wrote this. Néhány okos ember ezt írta. A holiday that was celebrated by Christians and non-Christians. Egy ünnep, amit mind a hívők, mind a nem hívők ünnepelnek. By Christians, they observe the birth of Christ a keresztények Krisztus születését tartják. By the non-Christians, they observe secular traditions. A nem hívők pedig ilyen um, világi hagyományokat. Which include, this is good. Ami um, tartalmazza. Gift giving, exchanging cards. Ajándékozást, ilyen lapok küldözgetését. Tree decorating. Fadekorálás. Family meetings családi találkozások. The promotion of goodwill. <laughs> És a jó akarat promotálása. And sometimes Santa Claus. És néha a Mikulás. What's the focus for us? Mi a fókusz számunkra? It can be easy to lose that focus this time of year. Az évnek ezen szakában nehéz ezt, e, könnyen el lehet ezt veszteni. I think the idea of giving gifts is great. And, you know, Jesus said it's greater to give than receive. Szerintem ez az ajándékozás ötlet, ez jó, és Jézus azt mondta, hogy sokkal jobb adni, mint kapni. És hogyha ezt csinálod, akkor tudod, hogy egész éven keresztül ez egy jó dolog, nem csak karácsonykor. But as we do that, let's be careful we don't lose the real focus. De ahogy ezt csináljuk, vigyázzunk arra, hogy ne veszítsük el az igazi fókuszt. We were talking at the prayer meeting this Tuesday about this being a celebration of loving one another. Kedden ima alkalmon említettük azt, hogy ez egy, egy ünnepe annak, hogy szeretjük egymást. And praying that, praying that the focus be on a greater love, the love of God. És azért imádkoztunk, hogy, hogy a fókusz egy nagyobb szereteten legyen. As we already have mentioned, who gave us this great gift, the greatest gift of all, Jesus Christ. Ahogy már említettük, hogy kiadta nekünk a legnagyobb ajándékot, Jézus Krisztus. The gift that no amount of money could ever buy. Azt az ajándékot, amit semmilyen pénzösszeg nem képes megvenni. Today, this morning, as I was taking a shower, I was thinking, this is never good. <laughs> Ma reggel, ahogy, ahogy um, zuhanyoztam, csak így elkezdtem gondolkodni, és sosem jelent jót. Because then the water bill just keeps going up and up and up. És mert, mert csak a csak így megy és és But I began to think, could I still celebrate Christmas? Could we still celebrate Christmas if I didn't put a tree up? és azon gondolkodtam, hogy ünnepelhetjük-e továbbra is a karácsonyt úgy, hogy így fát állítunk. ja, hogy nem állítunk fát. Can I still celebrate Christmas without giving and receiving gifts? Ünnepelhetem-e a karácsonyt anélkül, hogy adnák, adnék és kapnék ajándékokat? If those things were taken away, would it still be a special holiday? Hogyha mindezeket a, a dolgokat elvennék, akkor is még egy különleges ünnep lenne. It was a challenge. Ez egy kihívás. You know, our main theme we looked tonight mostly was about giving to the Lord, giving back to God. A fő témánk az ma az volt, hogy eh, adni Istennek, visszaadni Istennek. And last Sunday in Sunday school the kids did something kind of neat. És uh, múltkor a vasárnapi iskolában a gyerekek csináltak valamit. They're, they're remembering the verse in Isaiah 7:14. It's a prophecy about Jesus. Az Ézsaiás They were Isaiah 7:14. 7.14-ben van egy profécia a messiásról. In which it says that his name will be Emmanuel, which means God is with us. És ez azt mondja, hogy az ő neve Immanuel legyen, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. And they're talking about that when you have a birthday and you give gifts, you don't give a gift to somebody who's not there. És hogyha valakinek a szülinapját ünneped, akkor nem adsz ajándékot annak, aki nincs ott. Tehát az ünnepelt, ha nincs ott, nem adsz neki ajándékot. You know, in a few days we're going to celebrate the birth of Christ. És néhány napon belül Krisztusnak a születését fogjuk ünnepelni. Emmanuel, God is with us. Emmanuel, velünk az Isten. And Jesus is still with us. És Jézus még mindig velünk van. He's with us each, everywhere we go. És minden, hová, hová megyünk velünk jön. So the kids thought of what they would give to Jesus if he was right there with them. És a gyerekek így azon kezdtek el gondolkodni, hogy mit adnának Jézusnak, hogyha ott lenne, ott lenne velük. And one of the kids, his first suggestion was, And they all agreed this is what they'd want to do. They chose to give Jesus their love. És az egyik eh, gyereknek az volt az ötlete, és aztán végül mindannyian együtt egyetértettek abban, hogy amit odaadnának, az a szeretetük. What gift would you give him? Te milyen ajándékot adnál neki? What would you give him? Mit adnál neki? Never thought about that before. <laughs> Még soha nem gondoltam erre. Traditionally in Hungary, it's little baby Jesus who comes on the 24th and gives you a gift. hagyományosan Magyarországon egy Jézuska az, aki 24-én jön és hoz egy kis ajándékot. But if he was sitting right there with you as you celebrated Christmas morning, what would you give to him? De hogyha ott ülne veled, amikor a karácsonyt ünnepelnéd, akkor mit adnál neki? Jesus Christ is the reason for this season right now. Jézus Krisztus az oka annak, hogy ünnepelhetünk most. So let's be careful to keep it that way. Úgyhogy figyeljünk arra, hogy ezt így is tartsuk. May we celebrate Jesus Christ with thanksgiving in our hearts ünnepeljük Jézus Krisztust uh, háladásra. Let's pray. Imádkozzunk. Father, I thank you for just that great gift. Atyám, hálát adok neked ezért az ajándékért. Thank you, Lord, that you loved us so much you sent your son to die for us. Köszönöm, Uram, hogy e, annyira szerettél minket, hogy elküldted a te fiadat azért, hogy meghaljon értünk. Thank you, God, that